Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobar vam večer poštovani slušatelji, eto srijeda je večer, vrijeme za još jednu emisiju drugog puta. E, Mirjana Širola, Boris Šuran i Petar Vasiljević i večeras će biti sa vama i nastavit ćemo na neki način priču od prošle srijede u kojoj ste čuli, odnosno u kojoj smo razgovarali i o knjigama o Anastaziji, glavni lik je Anastazija, inače Zvonki Cedar Ruski, zovu se serije knjiga. Govorili smo o samodostatnosti, o drugačijem odnosu prema zemlji. Boris, e, možda e, bi sad u ovoj emisiji e, mogli malo krenuti dalje kako bi trebalo biti, a kako zapravo jest, gdje nas kontroliraju. Tu je priča o strahu uvijek ona najosnovnija. I ono što je interesantno, e, pa sjećamo se starih priča, nekad je bilo govoreno onaj ko kontrolira naftu, taj kontrolira industriju, države i tako dalje. Danas smo na tragu onaj ko kontrolira hranu, taj kontrolira narode ta je već uzrečica prisutna. Što smo i prošli put razgovarali kroz Anastaziju, ona je upravo usmjerila prst i pokazala na ono što je nama kao ljudima najvažnije, gdje se trebamo izboriti za autonomnost, za samostalnost. Znači, ne dozvoliti velikim korporacijama, a to znači državama, a to znači totalitarnim pristupima, da nas kontroliraju. Moramo stvoriti prostor slobodnog življenja, a taj prostor se počinje stvarati upravo kroz prirodni odnos prema zemlji, kroz hranu i kroz recimo odnose koje međusobno ljudi stvaraju gdje isključuju velike posrednike koji nas u hrani drže robovima. Dok sam čitala jednu od tih knjiga, ne znam da li od Ajka ili od koga, mhm. ili od e, Ekarda Tolea, on je rekao pronađite način da upravljajte naftom, upravljat ćete državama. Nađite način da upravljate hranom, proizvodnjom hrane, imat ćete moć nad cijelim svijetom, nad svim narodima. Točno, pa to se danas događa, jeli, i Hrvatska bi morala da bude vrlo svjesna da još uvijek se može nekako bar malo iskopati iz te paukove mreže, a naročito e, u vezi sa vodom, zato što je, koliko sam ja čuo, Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja s vodom, a voda će uskoro biti važnije od nafte. Tako da, a s druge strane moram reći za tu naftu, e, bio je postavljen čak službeno dr. Steven Greer, liječnik koji je napustio svoj posao u hitnoj službi medicinskoj i posvetio se ovim drugim problemima za koje smatrao da su bitni, On je pred američkim kongresom govorio o svom projektu razotkrivanja, Project Disclosure, gdje je pokazao i dokazao da danas je na raspolaganju ljudima već e, čista besplatna energija s kojom uopće bi izbacili iz igre sve te hepove i sve te električne stvari, ali a znamo da je još u Teslino doba on to bio na putu da to postigne i ne znam da li vjerojatno je postigao, ali mu je Morgan rekao pa šta, da znači, ćemo mi praviti taj, taj, tu kulu da bi ostali bez, bez novaca. Pa mhm. mi smo ludi. I bez moći. I, bez moći, što je još važnije. ali Novac i moć, to mu ga dođe. Ovo što je e, Petar rekao odnosi se na distribuciju električne energije. Bila je ideja ili će se bez kroz valo, odnosno slati kroz prostor ili kroz žice kroz prostor je rečeno ne, ne treba ići kroz prostor zbog toga jer ne možemo naplaćivati i kontrolirati. Profit možemo stvarati samo kroz žice. I taj model e, kontrole čovječanstva nad, preko energije se provlači do današnjih dana. Prije par dana sam razgovarao sa jednim čovjekom koji ima svoje ljude u firmama koje se bave energetikom. I on tvrdi da je absurdno sve drugo razmišljati o energiji dok ispod nas, znači 80 kilometara u dubinu se mhm. nalazi enormna, enormna masa energije koja ključa na tisuće i tisuće stupnjeva. Prema tome, jedino što je potrebno udubiti, krenuti prema centru zemlje i dobivati toplinu iz zemlje. Za razliku od onih parola i onih floskula što su nas učili o dinosaurusima koji su umirali da bi mi naftu imali danas. Uvijek kod djetetu sam razmišljao koliko jadnih dinosaurusa je moralo umrijeti da bi mi vozili ove aute. A imamo još e, veću energiju, energiju sunca koja je iznad nas, e, koja stvarno je za sada dok mi znamo i dok mi mislimo da će trajati ova zemlja je neiscrpna. Prema tome sigurno imamo energiju koju možemo dobiti na vrlo jednostavan i besplatan način e, jednako na svim dijelovima zemlje i ali to nije u interesu lobijima koji posjeduju naftu, rekli smo. Naftom, posjedovanjem nafte posjeduju se države. Posjeduje se države, posjeduje se bezgranična moć, a s druge strane moramo shvatiti da je sam svemir prepun energije. Mi, nama je Isak Newton koji je bio veliki majstor masonske lože prije 400 godina utuvio u glavu da je zapravo svemir jedno veliko groblje. Praznina. Ma groblje, nigdje žive duše. Kaže, mi tražimo energiju, odnosno tražimo živa bića po planetima. Ispada da, je, da smo mi jedini u svemiru e, živa e, na zemlji, da smo živa bića. Međutim, to su obične laži. Ali Tako samo je prvo pitanje e, na kojoj frekvenciji vibracije mi funkcioniramo, e, na našoj frekvenciji vjerojatno i na njoj koja je relativno niska postoje, postoje živa drugi bića, drugi svjetovi na drugim planetima. A na višim frekvencijama? A na višim frekvencijama to buja od života, ali to je, trebalo bi pogledati ili recimo neko da se sjeti da prevede knjigu Kozmički pol života ili pa bi vidio onda snimke tog života na višim frekvencijama. Što ne znači da mora postojati u obliku u kojem je ovdje E, tako je, tako je, ali, ali postoji život, je li? Mhm. Dr. Steven Greer je dokazao da ovog trenutka svi možemo imati čistu, besplatnu energiju, a za sedam godina s tom energijom, kaže, bi potpuno eliminirali glad u svijetu. A s treće strane, ovo što govore previše ljudi, to se mora smanjiti, nije istina. Kažu da samo država Teksas može prehraniti 6,5 milijardi ljudi, a to je upravo približan broj stanovnika ovog planeta u ovom trenutku. Da, ali isto tako nam govore da bez e, genetski modificirane hrane i bez proizvodnje na način Monsanta, da jednostavno nema dovoljno hrane niti za ljude u razvijenim zemljama, a kamoli gladne u Africi i ovim nerazvijenim zemljama. Zašto nas na taj način? Pa oni nas lažu, pa oni nam lažu, ne treba biti previše fin pa reći mm. indoktriniraju, nego treba jednostavno reći lažu nas, pakleno nas lažu, samo vi mi trebali nam doći malo pameti pa da kažemo ma dosta toga. Zato što jednostavno, ta, opet se vraćam na Jeffrey Saksa i ovoga Williama Egdala, ma kažu oni nama sa tom genetski modificiranom hranom zapravo ubacuju, ubacuju nam e, otrove, ubacuju nam nešto potpuno nepredvidljivo. I mi ne znamo eh, šta će se dogoditi i e, posljedice i kakve sve maligne tumore, ne znam kakve sve bolesti mi možemo dobiti, a kažem opet se vraćam ovo što sam čuo, da li je to istina ili ne, ne mogu potvrditi, ali rekao mi jedan prijatelj, veli u Turskoj se rodila koza sa ljudskom glavom. E to otprilike dobivamo. I onda s druge strane nešto se kuha e, dublje. To me podsjeća na one eksperimente koji se izvode sedam katova ispod zemlje blizu neke američke baze, sad ne znam kako zove, Ali... U Sjedinim državama. Drugi put Vezano za genetski modificiranu hranu treba e, se vratiti na nešto što je praktično i sigurno i jasno, ne, ne dugoročno, a to je da se genetski modificirana hrana može proizvesti na način da seljaci iz svog sjemenja nemaju više mogućnost stvarati novu hranu. To je kratkoročno i to je ono na što se vezuje profit. Sve velike kompanije insistiraju na toj genetski modificiranoj hrani jer na taj način drže zapravo čovječanstvo, ono što je Mirjana prije rekla, u svojim šapama, pod kontrolom. Jer e, seljak koji ne može iz svog sjemena proizvesti novi proizvod, mora se sutra opet javiti nekom Monsantu ili sličnoj kompaniji da kupi, ali to se postepeno uvodi. I što oni učine? Oni učine kvalitetnu, povećaju obujam lubenice, ali zaboravlja onaj ko to sadi da druge godine opet mora ići kupovati to isto sjeme. I jedna pošto, misa... Oprostite, pošto ta lubenica što nam je pričala jedna žena što je došla iz Kanade, ta lubenica uopće nema sjemenke. Točno, pa to je to. Znači, i ono što mi se sad čini na ovu temu o kojoj govorimo, počeli smo od anestazije, govorimo o poljoprivredi, spomenuli smo glad i hranu i mislim da se tu radi o jednom društveno-ekonomskom procesu. E, jedan svećenik E, vrlo progresivnih viđenja stvarnosti kaže sljedeće e, kada sam siromasima davao hranu nazivali su me svecem a kada sam pitao zbog čega postoji hrana i glad rekli su mi da sam komunist <laughs> prema tome e, poanta cijele priče je E, držati ljude u ropstvu, a ne stvoriti uvjete da budu samostalni, da sami mogu obrađivati hranu, da sami mogu proizvoditi i živjeti zdravo i kvalitetno. E tako, pošto onda više nema vlasti. Onda, onda ljudima, ljudi su onda u, onome svom pravom, u pravom smislu samoupravljači, znači sami sobom upravljaju i ne treba im niko ko će, ko će misliti, odlučivati u njihovo ime. Da, ali ta neka sloboda, izvorna sloboda koja temelj naše cjelokupne slobode dolazi baš od toga da budemo samodostatni što se tiče hrane i Tako pića. je, to su elementarne stvari. Ja? Elementarne stvari. Pošto nekad je Rothschild začetnik te loze Rothschilda je rekao dajte vi meni da ja upravljam novcem a nek vlada, mi je ko će sasvim vladati. mi <laughs> je svejedno ko će vladati. <laughs> e sad je to već prešlo od novca, koga će po svemu sudeći ukinut, već počinju izbacivati iz, iz opticaja keš, pa samo će biti kartice i onda jednog dana ako se e, čipiramo, e, ako se onima ne budemo svidjeli, on samo će nam reći u robnoj kući, vaša kartica više ne vredi i možeš krepati od glade. Ja? U tome je stvar, a sad je već to Rothschildovo financije, prešle su na hranu, grijanje, vodu i ovakve stvari, još, još bliže. Drugi put. E, ja bih zamolio e, naše slušatelje i predložio da poslušaju e, naše stare emisije na našem blogu koji se zove drugi put radio.blog.hr i vidjeti će da ovo o čemu razgovaramo sa Petrom, Mirjana i ja ovih zadnjih par puta su govorili i ljudi koji su iz recimo znanosti koji te iste stvari govore sa znanstvenog, bilo sa lječ, kao liječnici, bilo kao znanstvenici fizičari. I mi smo sad spomenuli danas, e, ovih dana govorimo o anastaziji, ali mnoge knjige koje pišu deklarirani znanstvenici, fizičari, egzaktni ljudi vrlo su bliske ovome o čemu mi govorimo. I onda bih predložio jednog od autora, a to je Fritjof Kapra koji piše, e, fizičar je doktorirao u Austriji, živio u Americi, on piše knjigu e, Mreža života u kojoj govori o dubinskoj ekologiji i o tim istinama o kojima ovdje progovaramo sa jedne druge, sa drugog aspekta. Da, da, Fritio Kapra sa svojim tavom fizike, on je već postao klasik. To je više pojam u, tom alternativnom svijetu, Eli, mislim, o njemu ne treba puno um, govoriti, mislim, nešto ga reklamirati, zato što je on već postao pojam. Je, tako je, baš. E, što bi mogli našim slušateljima reći? Evo, mi u ovim našim emisijama bombardiramo ih na neki način e, podacima i možda ih čak i malo, pomalo strašimo. Da li e, nas trebaju shvatiti kao još jednu, jedan izvor mogućeg straha, dakle sa svim ovim informacijama, ili da nas shvate kao ljudi koji im ukazuju da bi trebali se malo potruditi da dobiju više informacija da bi smanjili strah? Sve ovako, ja kad sam naletio na Ajka, mislim da sam pričao kako sam naletio, iz početka je to meni bilo e, strašno i onako isprepadalo me dobro, međutim, ako čovjek hoće da se riješi straha, on ne može od straha pobjeći ni u ovome životu u tri dimenzije, ni kasnije. Niti zatvoriti oči pred njim. Ni, a još manje zatvoriti oči zato što će, ako ga pokuša potisnuti, taj će strah biti još gori. Biće još maligniji, još agresivniji. Međutim, treba proći kroz strah. Ja sam so, u vezi s ovim stvarima na neki način mogu reći prošao kroz taj strah i sad jednostavno sve što se događa oko mene, sve ove priče što nas filuju budalaštinama i lažima i poluistinama, ja već znam unapred. Kad počnu neke priče, znam, evo sad će Imaju postaviti... neku namjeru. Evo, ima ona klasična dva, dva e, metoda kako se obmanjuju masovno ljudi. Prvi je metod postavi se problem, ko recimo evo ono klasični 2001. sa ona dva američka ona nebodera, postavio se problem, terorizam, ne znam šta, kad posle poslije lepog nekog vremena se vidlo čak u dokumentarnom filmu na hrvatskoj televiziji da je to sve skupa unutarnji posao, a ne arapski, arapi s tim nemaju veze. Jer su čak dokazali da jedno 4-5 ti takozvadni kidnapera živi i zdravi žive po arapskim zemljama. Dakle, čista laž, Jeli, ali oni su napravili e, veliku buku s tim. buku, I razlog, da, da. I razlog da se pritisne na one ljude koji baš puno veze sa terorom nemaju, a oni koji pritiskaju, oni su zapravo i teroristi. Ali isto im je to bila izlika da smanje e, e, demokraciju i je, ustavna prava E, ali to je taj lukavi metod. Eh, čovjek eh, zapravo te sile proizvedu problem. Dva nebodere su pala i ovo mhm. ono. Očekuju odgovarajuću reakciju. Raja kaže Americi Dajte, nam sigurnost. sigurnost hoćemo i onda naravno oni odmah onaj, ponude Ponude zakone, daju ulašćenja, formiraju nove policijske ili one, e, one, ne samo policijske, nego one... E, Vojne. E, Obaveštajne, sve ove stvari. I onda imaju onaj, bio je onaj zakon o nacionalnoj sigurnosti i sve te stvari. Dakle, mjesto da su to nametnuli, a to bi naišlo na otpor, oni su stvorili problem, narod je rekao, narod sam traži da se to uradi, one drage volje im izađu u susret. Mislim, to je jedan metod i drugi metod je ono mic po mic, ono kako kaže ajk na vrhovima prstiju. Evo, evo vidjeli smo, živi bili pa vidjeli ko će vidjeti ili ko neće, ja ne znam, ne bi želio da me se krivo shvati, ali ova priča sa Europskom unijom, ne znam ja kako će to baš izgledat, pošto ja se sjećam, ako malo imam duže pamćenje, sjećam se da je to počelo kao Unija za ugalj i čelik sa Žanom Moneom, nekad davno, i to je bilo ovako neupadljiva stvar, pa dobro, neka unija priča. tako, jeli, tak, nešto. Međutim, kasnije to išlo sve e, na vrhovima prstiju, polako, polako, danas imamo Evropsku uniju. državu. E, kako će to ispast, ja ne znam, ali ne bi trebali biti previše naivni da mislimo da, da je to nešto, ali živi bili pa vi raj na zemlji, možda bude. Drugi put. Mi smo ovu emisiju posvetili Anastazi, mi ćemo nastaviti razgovarati jer ima još puno tema koje su u knjizi dodirnute, od obrazovanja do odgoja djece i slično. Ima, Sve ćemo akademik Ščetinjin, o njemu bi trebalo govoriti samo što nemamo previše materijala, ja znam u principu iz knjiga šta je to, ali... Mi, otvorit ćemo mi prostor za takve razgovore. <clears throat> A, međutim, htio bih za završetak ovog naših e, razgovora večerašnjih E, nadovezati se na teme koje nisu direktno vezane sa Anastazijom, ali ste ih vas dvoje sada načeli, a oni govore o tome kuda nas vode. Mi smo u ovim emisijama rekli da bi željeli ukazati na laž kako bi mogli doći do istine. I jedna od tih laži vezuje se na totalitarizam koji nam se sprema. Ja ću navesti dva primjera, a oba dva nažalost vezana su za najmoćniju zemlju na svijetu, za Ameriku. Pročitao sam u Timesu Kaže terorizam. Što je terorizam? Deset vođa koji su proglašeni u svijetu teroristi su ubijeni, a postojala je mogućnosti da budu uhapšeni. Međutim, najveća zemlja na svijetu danas puno jednostavnije organizira smaknuća nego što organizira hapšenja zbog toga jer imaju problema sa Guantanamom i sličnim e, institucijama, ne znaju šta i kako te ljude optuživati i onda ih je najjednostavnije eliminirati da više nemaju problema sa razgovorom. To je jedan element, a drugi koji izgleda manje strašan, a po meni je još strašniji, a to je da su ustavni suci Amerike donijeli odluku sa 5 naprema 4 da korporacije mogu financirati izbor američkih predsjednika. E, to može biti jednostavno, ali s druge strane, ako je ta korporacija Monsanto ili zamislite neku drugu korporaciju, možete misliti što se sprema čovječanstvu koje će biti pod šapom takvih korporacija koje će izabirati nove predsjednike najmoćnijih država i na taj način kontrolirati cijelu zemaljsku kuglu. I to otvoreno. Ovo dosad legalno. je bilo legalno otvoreno, a do sad je bilo isto tako zapravo na planetu Zemlji ne postoji nigdje stvarna demokracija, postoji manje ili više skrivena diktatura. Tako da to svaka priča o stvarnoj demokraciji će možda početi onog trenutka kad ljudi budu se izmijenili u svijesti i kad ljudi budu e, sposobni da sami sobom upravljaju. Nešto u stilu moja zemlja, moja slobodica, moja zemljica, moja slobodica, kad budu se sami organizirali i ono što AIK preporučuje kad dođe ova krizna vremena da se na selima recimo u ovom smislu da se povezuju susjedi a u gradovima da se povezuju susjedi na principu blokova pojedini blokovi zgrada pojedini dijelovi e, gradova da se povežu ljudi i da jedan drugom pomažu i na neki način da tako izađu iz iz tih kritičnih situacija a s druge strane već se sad u svijetu pojavljuju lokalne valute tako da e, ljudi su vidjeli da od ovih valuta e, državnih da, da im se može svašta dogoditi, oni malo bistriji su počeli proizvoditi vlast ja mislim da je to negdje bilo u Italiji ili... ili manje zajednice. Negdje, negdje <clears throat> ali tiskaju svoje valute. Možemo znači preporučiti i sebi i našim sugrađanima koji nas slušaju, pokucajte na vrata svojeg susjeda, pozdravite ga, popite čaj s njim i pitajte ga što, što mu treba, e, a nemojte dozvoliti da vas prihvati manija gledanja televizije i da vjerujete da je stvarnost ono što vam preko televizije dolazi u kuću svakodnevno 24 četiri sata. To je apsolutno. Drugi put. Drago mi je da smo i večeras e, se složili na stroje i nadam se da ćemo sa našom pozitivnom energijom potaknuti još neke od e, naših slušatelja da također krenu nekim drugim putem, e, malo više otvore oči, uši, slušaju i da e, zapravo i oni počnu emitirati tu pozitivnu energiju prema susjedima, prema svojoj obitelji, jer kaže Ajk, jedino prava ljubav će, vas, će nas osloboditi. Tako je. I onda nas, nas ujedinile činjenice, ne što smo mi to nešto posebno htjeli osobno, nego su nas činjenice složile. Toliko za večeras u ovoj emisiji. Hvala vam najljepše što ste nas slušali. Hvala e, doktoru Petru Vasiljeviću. Čućemo se još u ovim emisijama. Budite s nama iduće srijede u isto vrijeme. Drugi put.